synem Przypomnij sobie kiedy mowa o słowie i czynie To jest mowa o byciu niezależnym To wystarczy go dzięki nam muszą czujesz się kimś Nie ciste po tyłkach zakrwawionych butach Czyste dobrym gruntem wasze tutaj, LSR serce nuta jest ze mną, nie w ciemno W ojciec ja obiecuję bracie, że to gówno nie jest nadal mną Mamy bracie bajer, który co dzień życie daje Mamy tutaj cele, a nie tylko dym i John to wiele Poświęcenie, które cenię, aby mógł spojrzeć na LS Wiedzieć, że jest że choć nie zawsze znaczy to biegle Liczą się szczeble, co poza to warszawską Nie ma problem, może kogoś co reprezentę to miasta Ty masz mnie, reprezent OSTRD właśnie Nie jestem dziwką masy, stoję u siebie na klatce Szanuję tych co mnie szanują, a do wojny wasce Cioty niech nie czują i nie głoszczą waszą łaskę Głaszczą twoją łaskę, skurwysynie Przypomnij sobie kiedy mowa o słowie i czynie To jest mowa o byciu niezależnym Powiedz dlaczego dzięki nam głosom czujesz się kimś ważnym